Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, եւ Արցախի կրթական բոլոր հաստատությունները իրենց դռներն են բացել սովորողների առջև։ Ինչով կառանցնանա նոր ուսումնականը եւ ինչ աշխատանքներ են նախատեսված ընթացիկ տարում։ Այս հարցերն են քննարկվել Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանի հետ նոր ուսումնականի նախաշեմին կայացած զրույցում։ Նախարարը իր խոսքը սկսեց բոլորից ուրախացնող ավետիսով։ Այս ուսումնականում նախնական տվյալներով ավելի քան 2000 1800 առաջինցիներ կհաճախեն դպրոց։ Ցուցանիշը աննախադեպ է վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Սա հիմնականում պայմանավորված է Արցախյան մեծ հարսանիքով ինչպես նաև կառավարության ձեռնարկած սոցիալական տարբեր ծրագրերում ընդգրկված ընտանիքներում երրորդ, չորրորդ երեխաների ծնունդով։ Աճը նկատելի է վերջին 5 տարիների ընթացքում 2000 առաջինցիների նշագիծը վաղուց ենք հատել եւ ներկա ուսումնականում նման ցուցանիշ ունենք։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հետագա տարիներին աճի միտումը կպահպանվի, իսկ այդ դինամիկան համարյա բոլոր շրջաներում էլ նկատելի նշեց նախարարը։ 2015-16 ուսումնական տարում շարունակվեն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները եւ ըստ կրթական աստիճանների, հատկապես նախադպրոցական կրթության ոլորտում եւ ինչպես նախորդ ուսումնական տարում բավականին աշխատանքներ են կատարվել ցանցի ընդլայնման նոր մանկապարտեզների ստեղծման, թվով 9 նոր մանկապարտեզների շենքեր շահագործման հանձնվել եւ հաջորդ ուսումնական տարում եւս 6 մանկապարտեզների շենքեր շահագործման կհանձնեն ասել է թե դրանով իսկ իրականացնում է ԼՂ նախագահի նախընտրական ծրագրով նախատեսված եւ կառավարության գործունեության ծրագրի մեջ մտցված նախադպրոցական ցանցի ընդլայնման գործառույթը Հասկանալի է նախադպրոցական կրթության դերը, որովհետև այն ոչ միայն որոշակի սոցիալական խնդիրներ լուծում, այլ երեխաներին նախապատրաստում է դպրոցին եւ այս գործընթացը իրականացում է ինչպես նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկապարտեզների, այնպես էլ դպրոցներում գործող նախադրոցական խմբերի ձևով։ Ասեմ, որ ներկայությամբ մեր հանրապետությունում գործում է 47 մանկապարտեզներ, որից 32-ը պետական եւ նաեւ 3 մանկական կենտրոններ, իսկ նախադրոցական խմբերի թիվը 62 է, որից 5-ը մանկապարտեզային պայմաններով Ստեփանակերտի համար 2, համար 9, համար 10 դպրոցներում հարավ եւ հարությունագումեր համայնքներում, որտեղ առանձնացած մանկապարտեզների շենքեր են կառուցված, բայց գործում են հանրակրթական դպրոցներին կից։ Դպրոցաշինությունը այսօր էլ երկրի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Անցած ուսումնականում 5 դպրոցական շենքեր են կառուցվել Ստեփանակերտի համար 1 համարվեց Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի, Մարտակերտի շրջանի Չափարի եւ Քաշաթաղի շրջանի Արտաշավի դպրոցները 2015-16 ուստարում կավարտվի եւս 6 դպրոցներում ընթացող շինարարությունը, իսկ միշակ դպրոցներում մասնավորապես Ստեփանակերտի համար 9 Միջնավանի Թալիշի կրթօջախներում վերակառուցման աշխատանքներ են ընթանում։ Ամառվա ընթացքում հատկացված գումարի սահմաններում ընթացիկ վերանորոգման են ենթարկվել այն այն դպրոցական շենքերը, որոնք դրա կարիքն ունեին։ Սլավա Ասիրյանի տեղեկացմամբ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել ձմրանն ընթառաջ, վարելափայտի մթերում, ջերուցման համակարգերի ստուգում եւ այլն։ Հանրակրթության մասով, որպես գերակայողություն, ավագ դպրոցների զարգացման խնդիրներն են իրականացվում այստեղ եւ տեխնիկական հագեցվածության եւ մասնագետներով ապահովման եւ ընդհանուր բնույթի մի շարք կազմակերպական հարցեր, որ կգտնվեն նախարարության ուշադրության կենտրոնում, չնայած այն հանգամանքին, որ պարզապես ներկա ուսումնական տարում ավագ դպրոցները թեր համալրված են լինելու այն պատճառով, որ ներո դասարանցիների թվարկումը եղել է համատաբարքիչ, այդ իսկ պատճառով եւ ավագ դպրոցների միջին մասնագիտական ու արհեստագործական կրթության գծով մենք կոնտինգենտի ուժն պակասության խնդիրներ ունենանք արտադրոցական դաստիարակության գծով շարունակեն գործել հանրապետությունում գործող 31 արտադրոցական ուսումնական հաստատությունները, այդ թվում մանկական ստեղծագործական կենտրոններ, մարզադպրոցներ, արվեստի երաժշտական դպրոցներ։ Տարեստարի իհարկե ընդլայնում է դրանց ցանցը, իսկ շրջանային արտադրոցական ուսումնական հաստատությունները նաև ըստ բնակավայրերի ենթաշրջանային նաև խմբակների գործունեությունն են ապահովում։ Հաշվի առնելով, որ նախարարությունն արդեն վերակազմակերպված է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության, անկասկած նաեւ մեր ուշադրության կենտրոնում է գտնվելու բոլոր մարզական միջոցառումները, աշխատանքը ֆեդերացիաների հետ, ինչպես նաեւ դպրոցական սպորտի, ասեմ նաեւ որ արդեն ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որն ավելի կստակեցնի կոնկրետացի մեր աշխատանքները այդ ոլորտում։ Արեստագործական կրթության գծով, ասենք որպես նորություն, սեպտեմբերի 1-ից արդեն գործելու է Շուշիում Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարանը, որը իհարկե եւ իր կառուցվածքով, շենքային պայմաններով եւ իր մասնագիտությունների, նրանց ուսումնական պլանների, ուսումնառության առանձնահատկություններով ֆրանսիական մոդելով է գործում եւ ուրախալի են հանգամանքը որ ներոդասանացների սակաթյության պայմաններից ելնելով կարողացել են համալրել արդեն 60-ի դոլարպես դիմորդներ կան ասիկա այն մասնագիտությունները որ նախատեսել են կարելի ասել որ արդեն կայացել են եւ իհարկե սեպտեմբերի 1-ից ուսումնական բարապոխները այդ ուսումնական հաստատությունը սկսվել շարունակել են գործնեությունը մյուս երկու արհեստագործական ուսումնարները Ստեփան Գերդի արհեստագործական ուսումնարանը եւ Մարտուն արհեստագործական ուսումնարանը այստեղ էլ թեր տրամալրում կա, բայց բոլոր դեպքերում ինձ հիմնական մասնակիցները գուցով կարծես թե ներդրումների թիվը կբավարարի, որ դրությունը իրականացվի։ Միջին մասնագիտական կրթանկոցով մինչև օգոստոսի 28-ն է ժամկետը, որ թնությունն ավարտվի, դեռ մենք տեղեկություններ չենք վերցրել, բայց բոլոր դեպքերում երևի ելի թեկուզ եւ քիչ թվով, բայց մենք կունենանք թնություն այս հաստատություններում եւս Խոսելով բուհական կրթության մասին նախարարը նշեց. Ասեմ, որ այս տարի համատաբար Արցախի Պետական համալսարանում կազմակերպած ընդունության արդյունքներով 474 ուսանողներ են ընդունվել, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում 81 խոսքս վերաբերում է արգա ուսուցման համակարգին, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում 8, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում 2, Գյուրջանկի Արական արվեստի ինստիտուտում 12 եւ Հայաստանյան պետական բուհերում 119 դիմորդ, ասեմ, որ այստեղ այս տարի բավականին աճը նկատվել եւ ասեմ, որ նաեւ ընդունողների մի մասը ընդունվել են լեգային հատկացված անվճար տեղերում, թվով 66, եւ մի մասը ուսման վճարի փոխհատուցումը կառավարությունների վրա է վերցրել այն նպատակով, որ այն մասնագիտությունների գծով, որոնցով խիստ պահանջար կա, հատկապես բժշկական համալսարանի գծով, որպեսզի կարողանանք ապահովել հետագայում այդ մասնագետների պահանջարկը։ Նախարարության գործնեությունում կարևոր տեղ ունի երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը։ Ավանդաբար գործող նախարարության ենթակայությամբ ճամփարներ, ասպետ ճամփար Սեփանակերտի համար 5 եւ 10 դպրոցներում կազմակերպող ճամփարներ, Ծմակահողի դպրոց ճամփարը, ինչպես նաև տարբեր այլ կազմակերպությունների կողմից, դա ՀԵԴ e երիտասարդական թևի կողմից կազմակերպող տարբեր դպրոցներում, ինչպես շրջաններում, այնպես էլ Ստեփանակերտում ճամփարներ, հայ ավետարանչական ընկերակցության կողմից կազմակերպող ճամփարը, տուրիստական ճամփար Բադարայում եւ սկաուտական ճամփար Շուշիում, դրան գումարած Հայաստանի տարբեր ճամփարներում եւ ասեմ, որ ընդհանրթով 3660 աշակերտ կարողացել են այս ճամփարներում կազմակերպել իրենց հագիստը, եթե մեկ համատեղ մեջ են դրում, այս տարի հնդկավացում ճամփարներում ավելի հնդկրկուն է եղել եւ ասեմ իհարկե նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները կազմակերպվելուց հնարավորություն է ստեղծվել որ նորմալ պայմաններում երեխաները կարողանան իրենց հանգիստը վայելել Պարոն Ասրյան, ասենք դպրոցաշինությունը երբ համեմատում ենք Օսման Որակի հետ, դրանք ոչ միշտ են ուղիղ համատական։ Դպրոցաշինությունը կարծես թե առավել առաջընթաց է, քան Օսման Որակի բարձրացումը։ Այս հարցում ձեր կարծիքը։ Բոլոր դեպքերում պայմանները միշտ էլ ոչռորոշ դեր են կատարում ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման գործում, եւ այստեղ ոչ միայն շենքը, այլ շենքի կահավորվածության, շենքի տեխնիկական վերազինման պայմաններում է հնարավոր առաջընթաց արձանագրել։ Ես կասեի, որ այս ուղղությամբ աշխատանքները կատարում են բոլոր նորակառույց շենքերն էլ համապատասխան ապահովվածություն ունեն տեխնիկական առումով, բայց իհարկե դա դերևս բավական չէ։ Մենք ժամանակից տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ անելիքներ շատ ունենք, ընդամենը մենք կարողացել ենք դպրոցներին ապահովել նվազագույն թվով համակարգիչներ կամ համակարգչային սեղաններ կահավորել, որը դեր այն չէ, ինչպես որ ասենք լրիվությամբ կարողանանք, ասենք զուգահեռաբար համաց համացանցին միացման աշխատանքներն ընդանում այսօր 143 հանրակրթական դպրոցները օգտվում են համացանցից։ Դպրոցներում գործում է դասարանների հեմ ծրագիրը, ելի ըստ համացանցային ընդգրկվածության, նաև դպրոցներն ընդգրում այդ ծրագրում եւ մենք նկատում ենք, որ դրական գործունեությունը այն առումով, որ նախուշներն են համակարգչին արդեն թերապետում ծնող ուսուցիչ այս կապը ապահովում, ինչպես նաև կառավարման արդյունավետ մոդել է, որ մենք վրա վրա խիստ ուշադրություն ենք դարձնում։ Ապակայում իհարկե մեր նպատակն է լինելով, որ ստեղծենք միասնական ցանց դպրոցական, որը որ միանալու է Հայաստանի ընդհանուր ցանցին եւ ուսումնական առումով, ասենք, բոլոր այն ուսումնական նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են դպրոցներում գիարելու համար տեղակայված կլինեն այդ ցանցերում, ինչպես նաեւ դանով կապահովի եւ դպրոցների կապը եւ ասենք կառավարման ոլորտի արդյունավետության բարձրացման համար։ Ասեմ, որ հիմնականում մեր դպրոցները դպրոցական կահույքով, գույքով ապահովված են։ Լուրջ խնդիրներ ունենք, ասենք, առարկայական կաբինետների համալարման ուղղությամբ, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, աշխատանքի ուսուցման, հատկապես քիմիայի կաբինետների համալարման գործով եղած նյութերն արդեն հնացել են կամ օգտագործման համար պիտանիչ են։ Առաջիկայում երևի մենք նախատեսենք, որ այս ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել։ Տարից տարի մենք պետք է մտածենք այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման նպատակով միշտ այդ ուղղությամբ լինում են եւ վերապատրաստումներ եւ հնարավոր կառավարության սահմաններում համակարգիչներով ապահովման խնդիրներ, որոնք որ դրնեն մեր ուշադրության կենտրոնում։ Ուսուցիչների վերապատրաստման հարցը առաջնային կլինի նաև այս ուսումնականում։ Անցած տարի եւ առաջկա տարում մեր գերագույն խնդիրը նաեւ հանդիսանա ուսուցիչների վերապատրաստման խնդիրը, որտեղ կարեւոր է նախ մենք դա իրականացնում ենք ատեստավորման նպատակով, դրանից բացի նաեւ նրանց մասնագիտական կարողությունների զարգացման եւ ժամանակակից ուսուցման մեթոդներին հաղորդակից դարձնելու ուղղությամբ յուրաքանչյուր տարի մենք շուրջ 1000 ուսուցիչ վերապատրաստում ենք։ Մասնագետների հարցում ասեմ, որ իրոք մենք ունենք մասնագետների պահանջարկ, հատկապես ծայրամասային գյուղերում, վերաբնակեցող շրջաններում։ Հենց այս ամսվա ընթացքում ըստ հայտարարությունների արդեն բավականին թվով դպրոցներում համալրվել են մասնագետներով։ Հիմնականում մենք մասնագետների ընտրությունը կատարում ենք մրցութային կարգով, կարգին ծանոթ են բոլորը, սակայն մենք վերջնականապես չենք կարող այս հարցը լուծել հատկապես վերաբնակեցող շրջաններում, որտեղ որ բնակելի տներ չկան, ասենք ուշների համար։ Ու նաև իսպիսի մի խնդիր կա, որ որոշ առարկաների թող ժամերը քիչ են եւ քիչ ժամերով, ասենք մասնագետը գնալ աշխատել եւ այդ փոքր աշխատարձով ապրել հնարավոր չէ։ Օգոստոսյան խորհրդակցությունների ընթացքում մեր մանկավարժական կոլեկտիվները շատ դրան գնում, որ իրենց ուշադրություն դարձնեն տեղական մասնագետների պատրաստմանը, այսինքն սովորողներին կողմնորոշ են դեպի այն մասնագիտությունները մանկավարժական, որ տվյալ դպրոցը տվյալ տարածաշրջանային դպրոցը ունի եւ այն արտոնությունը, որ կառավարության կողմից սահմանված են, որ ուղեգրվելու դեպքում նրանք հավելյալ 50% աշխատավարձ են ստանում, բնակարանի վարձը, այո, գործում է եւ ներկայությամբ մենք շուրջ 50 նման կարգի աշխատողներ ունենք, որ շարունակում են իրենց գործունեությունը մեր շրջանների դպրոցներում։ Պարոն Ասարյան, այս օրերին իհարկե օգոստոսյան ավանդական հավաքները տեղի ունեցան, դուք ներկայ եք բոլոր հավաքներին, որոնք են այն խնդիրները, որ համընդհանուր են բոլոր շրջանների համար։ Ասեմ նախ, ինչ որտեղ ներկա ցուցանիշները մեզ գոհացնում են, այն առումով, որ մենք յետընթաց չենք ապրում առաջընթաց թեկուզ դանդաղ քայլելով նկատելի է մեր գործնեության ողջ ոլորտում։ Երբ համադրության մեջ են գնում, ասենք թե աշակերտների ցուցաբերած գիտելիքները միասնական քննությունների ընթացքում, արտաքին ընթացիկ քննությունների ընթացքում, առարկայական օլիմպիադաներում, որ արդեն կարծես այսպես ասած կայունացած արդեն մենք ցանջներ ենք դրել, հատկապես բնագիտական առարկաների գործով դեռևս մեզ չեն գոհացնում արդյունքները, այստեղ մենք մտածելու լուրջ խնդիրներ ունենք եւ իհարկե այս ամենը ես կապում եմ մասնագետ ուսուցիչների հետ։ Այս առարկաների գծով բաժապես լավագույն մասնագետների պակասում են։ Աշակերտների ընդունակությունները միատեսակ են, ուղղակի նրանց համար անհրաժեշտ է ստեղծել միջավայր եւ այդ միջավայրում որպես աշխատեն այնպիսի կարողություններ, որոնք նպատակով են երեխաների աշխատանք։ Եվ այս ուղղությամբ իհարկե մենք միշտ մտահոգված ենք, միշտ ներկայացնում ենք, աշխատում ենք եւ սա պետք է առաջին հերթին դեպի մանկավարժական մասնագիտներ կողմնորոշ ստեղծման աշխատանքները մենք ուժեղացնենք եւ որ เป զի լավագույն աշակերտները ընտրեն մանկավարժի մասնագիտություն, որը ցավոք սուտի հազվագյուտ է դալինում հիմնականում միջակ եւ նրանից ցածր կարողություններով շրջանավարտներ են դիմում մանկավարժական մասնագիտությունների, ասել է թե մենք պետք է ունենանք երիտասարդ մանկավարժների համալրում, որ կարողանան այս աշխատանքները հետագա տարիներին իհարկե ընդհանրապես հնարավորություն այո, որպեսզի մերժեքորն իրականացվի։ Արցախի քրթական համակարգը դա Հայաստանի հետ միևնույն քրթական տարածքում է գտնվում եւ ասեմ, որ բոլոր այն բարեփոխումների ընթացքը, որ իրականացում է Հայաստանում, նաեւ մեզ մոտ է ընթանում եւ մենք ակնկալում ենք միշտ հայաստանյան մեր գործընկերների աջակցությունը եւ ինչպես գիտենք սեպտեմբերի 2-ին Շուշիում կբացվի ագրարային համալսարանի մասնաճյուղի նորակառուցումը, որն արդեն անհրաժեշտ պայմաններով, անհրաժեշտ լաբորատորիաներով, կաբինետներով, սա եւս մեկ խթան կհանդիսանա նախ այդ բուհի կայացման զարգացման համար, ինչպես նաեւ Շուշիում իր դերակատարությունը կդարի որպես բարձրագույն քրթական աջող արդեն կլինի երկրորդը ինքը, գտնում է որ իր առաջընթացը կունենա այս քայլը։ Ագրարային առանձին փոփոխություններ չկան, հին Հիմնականում դասագրքերի մեծ մասը արդեն մենք ստացել ենք, ինչ որ հրատարակում է Հայաստանում եւ առաջիկայում կառակեն դպրոցները։ Ինչ որ անհրաժեշտ է նոր ուսումնական տարին սկսելու երևի այդ պայմանները բոլորնապահված են, կավիճ դասամատյաններ, կադրերի մրցույթների կայացման գործընթաց եւ այլն։ Արդեն տեղեկություններ վերցնում ենք, ինչքան է դպրոցում են կայացել մրցույթները, դեռ ընթացքում են, ասենք մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը դեռևս կայանան մրցույթներ, մնայ որոշ առարկաներ գծով կրկնակ Պարոն Ասրյան, ձեր շնորհավորանքները համակարգի աշխատողներին, աշակերտներին։ Ես շնորհավորել ինչպես մեր հանրապետության, այնպես էլ Հայաստանի հանրապետության եւ Թուրքիի մեր բոլոր գործընկերներին նոր ուսումնական տարին սկսվելու գիտելիքի օրվա, ինչու չէ նաեւ մեր հանրապետության հրճակման 24 ամեատարի դարձի կապակցությամբ եւ առաջին հերթին բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են մտու դնում կրթօջախներ, նրանք առաջին դասարանցներն են, նրանք մեր արհեստագործական, միջմասնագիտական եւ բուհերի ուսանողներն են։ Եվ ցանկանանք իհարկե որ տարին լինի հաջողված նրանց համար կարողանան առաջին հերթին լինել առողջ, լինել առույգ, ներկայտար, լինել նվիրական եւ ամեն ինչ, որպեսզի իրենց ցանկությամբ, մեր ցանկությամբ իրականացվի։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։